Bye. veces esta mamá. Qodiriy O'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida yusufbek hoji ustida boyag'i kimxot to'ni bilan shayxantahurning zanjirlig'iga yetib guzarda yig'ilib o'ltirgan va o'ziga salom berish uchun o'rinlardan turgan xalqqa xitob qildi uying kuysin musulmonlar yaxshi deb yo'lida jon berganing azizbek bu kursellarga yaxshiligingni 32 tanga soliq bilan qaytarmoqchi bo'ldim hozir senlarga ikki yo'l o'g'il qizingni sotib bo'lsa ham 32 tangani azizbek xazinasiga to'lash yoki es borida etakni yopib azizbekni oradan ko'tarish o'yin kuydi musulmonlar yusufdek hojidan bir zarra yomonlik yoki bo'lmag'ur bir kengash eshitmagan va shuning uchun ul qayoqqa yursa shul yoqqa borishga hozir turardi ayniqsa 32 tanga dovrug'i guzar ahlining yuraklarini uyushtirib buni eshitish bilanoq isyonga qo'l qo'ydilar boshlab zanjirli xalqi ko'chalarga chip tashlash azizbekka qarshi urush hozirligi ko'rish xayoliga tushdi yusufbek hoji to eski jo'vaga yetguncha o'zining yuqoridagi so'zini ko'y guzar xalqiga takrorlab kelmakda edi eski juvada azim bir jamoat yig'ib azizbek bilan bo'lgan mojarosini so'zladi va ustidagi kimxobni ko'rsatib istehzo tariqasida soliqni bermangiz demayman chunki sizning itoatingiz menga mana bundoq to'llar berar yaxshilig'imizni unutdi bu to'ng'iz o'ttiz ikki tangani yaxshilab beraylik biz unga o'zi bir o'tmasdanmi biz uch kishini sebzor ko'kcha va beshyog'och dahalarga xabar uchun jo'natildi yo qirilib bitish va yo azizbekni oradan ko'tarishga fotiha o'qildi oradan bir soat ham o'tmadi butun do'konlar yopilib toshkent ko'chalari chiplar bilan to'ldi barcha yaralangan urushga hozir edi shaharning olalanish xabari o'rdaga ham eshitildi ishni kichkina deb o'ylagan azizbek shahardan ahvol olish uchun raimbek dodxoni ellik cholig' yigitlari bilan buyurdi ahvol olg'uvchilar zanjirliqqa yetish bilan naq ishning qay darajaga yetganini payqadilar ko'chalar chip bilan to'lg'an chip orqalari shashvar miltiq xanjar nayza ushlagan olomon bilan liq edi raimbek dodxonning chiplarni yig'ishtiringiz o'zlaringiz tarqalingiz deb aytgan yaxshi so'zga quloq solg'uvchi bo'lmadi dodxo dag'alliq qilgan edi olomondan bittasi miltiq otib ikki sipohni yiqib ham qo'ydi kech soat to'rtlar asrdan biroz ertaroq hukumat askari bilan xalq orasida urush boshlandi yarim soatlik otish chopishdan so'ng sipohlar zanjirliq olomonlarini qochirib baland masjid chipig'i yetdilar jon achchig'iga uchragan azizbek o'rdaga bir muncha sipoh qoldirib butun kuchini yig'ishtirgan holda raimbek dodho ko'magiga yetishdi buning ila sipohlar tag'in ham kuchayib olomonni hadraga qarab surishga muvaffaq bo'ldilar hadra chipida qonliq urushlar boshlandi 32 tanga sog'liq xavfida olomon ham besh yog'och sebzor ko'kcha dahalardan o'zga har zamon yaroqliq yordamlar olib turmoqda edi bu kun kechasi toshkan qon ichida mahallalarda bo'lgan hukumat kishilari xalq tomonidan o'ldiriladirlar uylariga o't qo'yilib mollari talonga tushadir shaharning yurakli yigitlari hadra chipiga qarab chopadirlar yuraksiz va keksalar guzar va mahallalarga to'nkalardan gulxan solib o'ttiz ikki tangi qayg'usida olomonga muzaffariyat tilaydirlar yarim kechalar vaqti olomon hadradan eski miskarlikka qarab surilishga majbur bo'ldi kutilmagan bu surilishlar yusufbek hojini katta tashvishga solib qo'ydi mundan so'ng xalqning o'ziga ishonib tura olmay, toshkentni ola olmay qaytgan nor muhammad qushbeyga yordamga yetib kelish uchun chopar yugurtirdi eski miskarlikda ikki taraf ham tong ottirdilar ertalab yana qonli urushlar boshlandi ammo xalq endi o'zini ancha tutib qolgan va har daqiqa to'rt tarafdan yangi kuchlar olib turar edi shuning uchun sipohlar bir adim ilgari bosolmay qoldilar ammo xalq sipohlarni bossa bosqunday tovranar edi bu holdan nihoyatda bo'g'ilgan raimbek dadho qilich yalanglab sipohlar oldida olomonga qarab yugurdi biroq uning bu g'ayrati o'zi uchun halokat bilan natijalanib usta mo'minjon ismlik bir miltiq ustasining otgan o'qi bilan ko'kragidan yaralanib yiqildi raimbek dodho azizbek hokimiyatining tiragi edi uning qatlidan so'ng sipohlardan ruh tushdi hatto azizbekning buyrug'iga ham quloq solmay to's to'stga qochib boshladilar nihoyat azizbek ham yonidagi qirq ellik sodiq kishilari bilan qochib o'rdaga qamalishga majbur bo'ldi yusufbek hoji boshliq yer va ko'kka sig'magan muzaffar xalq o'rda tevaragini qurshab tushdi azizbek tezda berilmagani uchun minglab xalq o'rda atrofidan siljimay hatto osh suvlarini ham shunda yeb xotirjam yotib oldilar azizbek uchun kutilmagan falokatlar yuz bergan edi qochib qutulish mumkin bo'lgani holda tuzoqqa tushgandek o'rdaga ham qamalib bergan edi nima qilsin qanoti yo'qki uchib qutulsa qamalishining ikkinchi kuni o'rda tomiga chiqdi eng keyingi ham eng pastaring chorani ko'rmoqchi edi bu xoqon boshlab fuqaroga salom berdi so'ngra siniq va ojiz qolgan bir tovush bilan xalqqa uzr aytdi haloyiq endi o'zimning qilmishlarimdan pushaymon bo'ldim men men sizlarning qilgan yaxshiliklaringizni unutgan ekanman sizlar sizlar o'zlaringizni bu ishlaringiz bilan manim ketgan aqlimni yana miyamga o'rnatdingiz rahmat fuqaro gunohimni gunohimni kechiringiz qilmishlarimdan pushaymon bo'ldim fuqaro o'g'ri burundan o'ylab ish qilsang boshingda bunaqa balolar yo'q edi to'g'ri sen bizlarga nima ishlar qilmading kun sayin necha gunohkorlarni ostirg'an kestirg'an bolalarimizni yetim onalarimizni qon yig'latgan sen emasmisan zolim xanjaringni xof ko'rib mahallalarga chayon solig'i solgan og'alarimizni chayon zahri bilan o'ldirgan kim edi ket ket tavba qilish zamoni o'tdi taqdiringga sen ham tan ber fuqaro siz yaxshilarim bu qisqa o'ylashingiz bilan o'z oyog'ingizga o'zingiz bolta urib yana qipchoqlar qo'liga qaram bo'lasiz menim tavbamni loaqal o'zlaringiz uchun qabul qilingiz ikki qayta aldanish yo'q sendek itdan bizga qipchoq yaxshi xalqning bu javobi ishning ne darajaga yetganini anglatarlik edi shu gapdan keyin azizbek tamom umidsizlanib dunyolarcha ma'yusiyat ichida tomdan tushib ketdi yusufbek hojining normuhammad qushbegiga yuborgan chopari kirovchi yaqinida unga yetgan va qushbegini tamomi sipohlari bilan toshkentga qaytargan edi alamzada qushbegi bu so'yinch xabardan uchib qo'nib azbekning o'rdaga qamalishining 3 kuni karnay surnay bilan yetib keldi olomon yonig'a qipchoq sipohlari kelib qo'shilgandan keyin o'rdaga bosib kirdilar da azizbekni ushlab ham oldilar 70 kun bir muddat ovora qilib minglab kishini qonini to'kishga sababchi bo'lgan azizbekni qo'qonga olib borib topshirish normuhammad qushbegi uchun qiymatli edi ul o'rdada o'ltirar ekan bunday ulug' dushmanni qo'lga tushirishning bosh omili bo'lgan yusufbek hojiga o'z minnatdorchiligini aytib tugatolmas uning bu xizmatini xon bilan musulmon qulga so'zlab unga katta bir martaba olib berishga va'dalar berardi albatta yusufbek hojiga bu va'dalarning hech ahamiyati yo'q faqat ul o'g'lining sog'lig'ini bilsa va marg'ilon zindonidan uni qutqarilishiga va'da olsa uning uchun dunyolarcha martaba va hurmat edi qushbegining va'dasiga iltifotsiz quloq berib turdi iltifotingiz uchun rahmat qushbegi men endi dunyodan o'tayotgan bir kishi endigi mansablarga uncha qiziqa olmayman agar menim qilgan xizmatim shunday iltifotlarga loyiq ko'riladigan bo'lsa xon janobidan so'raydirgan bir necha tilagim bor so'rangiz hoji xon bermaganda ham olib berishga men kafil menim birinchi xolis tilagim albatta mazlum xalq tilidan bo'ladir mundan so'ng toshkent hokimligiga har qanday bo'lmag'ir odam qo'yilmasin xon janobining hamma maqsadi ham shunda chunki biz azizbek kabilardan xalqnig'ina emas balki o'zimizni ham qiynattirmoqdamiz toshkent beyligi to'g'risida ko'p muzokara va musolahadan keyin yusufbek hoji o'z yarasi ustida to'xtaldi ul birinchi martaba o'laroq o'zining ichki kasalini hoziq deb muhammad qushbeyga ochdi so'zlar ekan yuragi mash'um bir ehtimolning dahshatidan titrar tili ham osonlik bilan harakatlanmas edi zero o'zining bu o'tinchini qush uchgan so'ng otilmoqchi bo'lgan sopqon qabilidan hisoblar va foydasiz bir iltimos deb cho'chir edi agar menim bu xizmatim xon janobining marhamatiga loyiq ko'rilur ekan menga eng manzur bo'lgan mukofot o'g'limning ozod qilinishidir dunyo mojarosidan qo'l yumoqchi bo'lgan bir otaga keksaygan kunlarda farzand dog'ini ko'rmaslikning o'zi ham ulug' mukofotdir qo'rqmangiz hoji qo'rqmangiz marg'ilon hokimi o'rinsiz qon to'kuvchi kishi emasdir qo'qonga borg'ach birinchi ishim o'g'lingizni qutqarish bo'lsin joysiz qayg'ulanmangiz hoji qulluq qushbeka agar bu xizmatni o'z zimmangizga olar ekansiz ustimga katta minnat qo'ygan bo'lasiz biroq men qo'rqamankim siz qo'qonga borib yetguncha ish vaqtidan o'tsin xushbegi ham bu to'g'rida o'ylab qoldi va hojining ehtimolidan cho'chib shu soatda bir maktub bilan qo'qonga chopar yubormoqchi bo'ldilar bu ishning muvofiq kishisi albatta hasanali bo'lganliqdan chopar bo'lib belgilandi o'n besh kunlardan beriga shunday xizmatni kutib yotgan hasanali otning boshini qo'qon tomonga qarab qo'ydi da daqiqa ichida ko'zlarga ko'rinmas bo'lib ketdi bir kundan keyin Nor Muhammad qushbegi ham bir muncha sipohni toshkentda qoldirib qo'qonga jo'nash harakatiga tushdi toshkent olamonning talablari bilan azizbekni ikki oyog'idan arqon bilan bog'lab otning chovg'a sudratma qildilar sipohlar qo'qonga qarab harakat qilar ekan qo'qon darvozasiga to'lg'on xalq azizbekning ot oyoqlari ostida sudralib ketishiga huzurlanib tomosha qilar edi bu tarixdagi xon o'rdasi qo'qonning bu kunda xodobozor deb atalgan o'rnida edi romanning 13 faslida Marg'ilon o'rdasining ta'rifi yozilganligidan va bu o'rdaning ham tashqariqa aylanmasi o'sha o'rda qabilidan bir tusda, bir uslub va bir vus'atda bo'lganligidan bu o'rinda yana qog'oz qoralash ortiqchadir. O'rda darvozasi, navbatchi qorovul, darvoza sahnining kengligi barchasi ham o'shal o'rda singari, ammo buning tashqarigi ko'rinishdagi ortiqlig'i to'rt burchida qadalib turgan navbatchilar edi o'rda darvozasidan ichkariga kirilgach bundagi tuzilish marg'ilondog'idan tamoman deyarlik boshqacha bo'lib chiqar shunga binoan bu yer bilan tanishmoq ehtiyoji tushar edi o'rdaning ichkarigi o'ng chap biqinlari sipoh turish uchun solingan binolar va sahnida biz toshkentda ko'rib tanishgan ravishcha kiyimlik sipohlar yigitlar turkum turkum bo'lib ponsatboshlar qaramog'ida qilich urish mashqini ta'lim olmoqda edilar o'rdaning belidan ya'ni shimoldan sharqqa qarab bir xatti mustaqim bilan devor va bu devorning ikki tarafini barobar ling tashlanib o'rdaning ichkari qismiga xon saroyiga kiriladirgan darvoza qurilgan edi bu darvoza eskirgan sumon ko'rinsa ham asli yaratilishdagi nafislik me'moriy san'atkorlik o'sha yozgan bo'lsa ham biroq undagi ivir jivir sirlar o'yma naqshlar hali ham kishini hayron qoldirarliq edilar ayniqsa darvozaning ikki biqinidagi o'girmagul tarzi bilan ishlangan guldastalar darvoza ravoqidagi ganjdan qabartirilib yasalgan buyurtma naqshlar gullar hali o'zlarining nafosatlarini unchalik yo'qotmagan edilar quyosh g'arbga qarab oqqan ah, guldastalar ustiga qo'ndirilgan oltin hilol alomatlari quyosh nuri bilan ko'zni elitarlik darajada yashnar edilar darvozaning ikki yonidagi maxsus ishlangan qorovulxona sifatchalarda ikki nafar navbatchi turar edi navbatchilardan o'tib darvozaga kirilsa gumbaz ravishda yo'lak o'ngga yurilsa devonxonaga so'lg'a ketilsa xon mahkamasiga chiqilardi da mahkama bo'sag'asida yana haligidek ikki nafar navbatchiga uchrashiladir marg'ilon o'rdasida ko'rganimizdek bir dahliz ammo bu o'zining naqshlari gullari anvoyi sirlari oliylik va ko'rkamligi bilan marg'ilonnikini ko'lagada qoldirarlik edi ersa da eskirganligi uning ortiqlig'iga halal bermakda edilar dahlizdan ichkariga qaralsa bir munaqqash va muzayyan zol ikki tomonida xonning shog'ovul boshlari yasovul boshlari dasturxonchi va oftobachilari tunqotar va parvonachilari otaliq va mehtarboshilari va tag'i qancha vazir vuzorolari qator tizilishib o'ltirmakda edilar zolning uchinchi darajasidan narig'i tomon bir yupqa munaqqash devor bilan ajratilgan bo'lib ichkariga kirilladirgan eshiksiz bir yo'l bu yo'l bilan haligi devor ikkiga ajralib har bir bo'lim devorning o'rtasida kishi boshi sig'arlik bir tuynuk bu tuynuklar yonida qo'liga oybolta ushlagan ikki nafar jallod qotib turar edilar shu jallodlar orasidan o'tib uchinchi bo'limga kirilsa qarshida yarim gazlar yuksaklikda to'rt oyoqliq oq marmardan yasalgan taxt ustida oltin kamarga taqilgan oltin sopliq qilichini tizzasi ustiga ko'ndalang qo'yib qizil duxobadan tikilgan po'stin kamsul ustidan adras to'n kiygan boshiga simobi shohsalla o'rag'on 18 yoshlari chamaliq cho'ziqqina yuzlik bug'doy ranglik xon o'ltirar edi bu xudoyor edi xonning so'l tomondagi oltin hallik kursi kishidan bo'sh o'ngdagi ichki saroyga kiradirgan eshikcha yonidagi kursi ustida o'ratepa chakmani ustidan qayish kamar bog'lab soddagina qilich taqingan boshiga oq barra papoq kiyib basharasidagi burni yuzi bilan bir qatorda deyarli tekis yaratilgan o'rtacha soqol qisiq ko'z bug'doyrang o'rta yoshli bir qirg'iz musulmon qul o'ltirar va hozirgina xudaychi tarafidan o'ziga topshirilgan ariza va maktublarni ochib o'qir edi o'qib turgan arizasi ahamiyatsiz bo'lsa kerak qog'ozni ikkiga yirtdi da oyog'ining ostiga tashladi va ikkinchi maktubni ochdi mazlumlar dodiga makhurlar faryodiga o'zining adolatli qilishi bilan yetishguvchi musulmonqul qipchoq xizmatlariga ko'zlarim zulm yoshi bilan jiq ko'nglim davlat xoinlari qo'rqinchidan titrag'an bir holda qalam tebrataman davlatning sodiq bir fuqarosi ixloslik bir yigiti davlat ustiga o'zining mudhish zarbasini tashlab turgan bir badaxt o'g'lini o'shandoqki otasining vakolati bilan ikkinchi bir tinch ulug'larga mo'ti farmonbardor bir shahar ahlini oyoqlantirmoq bo'lgan edi uning isbotlari shohidlari bilan dor ostiga tortquvchi sodiq bir qulni ko'klarga ko'tarish o'rniga qamamoq va oyog'iga zulm zanjirini urmoq bo'ladirlar musulmon qul janobidek bir bahodirdan andisha qilmay uning dushmanlarini sarfaroz aylab do'stlarini g'amkin qiladirlar maktubning tumanlik ma'nosiga tushunolmagan musulmon qul bu o'rinda to'xtaldi da maktubning oxiriga ko'z tashlab oldi bungacha manim hayajon va qayg'u orasida yozgan yo'llarimga balki tushunmagandirsiz buning uchun g'azablanmay bu gunohimni sizga sodiq bir qullig'im yo'liga kechirursiz bu kundagi toshkent isyonining boshliqlaridan bo'lg'on yusufbek hoji azizbek nonko'rning mashvarati bilan marg'ilonliklarni ham janobingizga qarshi oyoqlantirmoq maqsadida o'z o'g'lini bunda yuborgan ekan faqir sodiq qulingiz bu evogar yigitning tevaragiga o'z tarafdorlarini yig'ib qurgan bir majlislariga rost kelib va uning marg'ilonga nima uchun kelganligini payqab nihoyatsiz xavfga tushdim uning so'zlari qipchoqlarni yo'qotib hukumatni shaharliklar qo'liga olish edi qipchoqlar xayrixohi kamina qulingiz bu sirni ichimga yutolmay bir necha vositalar bilan Marg'ilon hokimi O'tabboyga bildirdim. O'tabboy Qushbegi Yusufbek hojining o'g'li bo'lgan mazkur Otabek bilan uning tarafdori va qaynotasi Mirzakarim otliq kishini qo'lga olib zindon qildi. Qushbegining chaqirishi bilan huzuriga hozir bo'lib, Otabek og'zidan nima yeki eshitgan bo'lsam, bir-bir so'zlab berdim. Xolis shahodatim so'ngida otabek bilan qaynotasi mirzakarimni qushbegi osib o'ldirishga buyurdi ammo o'tabboyning kissai xiyonatiga mirzakarimning hovlisidan kelib tushgan bir xalta oltinlar barobariga dor ostiga yetgan evogarlarni o'limdan ozod qildi davlatning sodiq qullaridan bo'lgan kaminai xolisni muttahamlar yeriga zindon qilmoq va osib o'ldirmoq bo'ldi chunki kamina qulingizning sizga shikoyat qilishimdan benihoyat qo'rqar erdi ammo davlatlari yori berib sadoqatli xizmatkorlaringizdan bo'lgan marg'ilon qo'rboshchisining yordami bilan o'tabboyning changalidan arang qutulishga muvaffaq bo'ldim maktubning shu yeriga yetganda musulmon qul xatdan bosh ko'tardi hozir uning kipriksiz qisiq ko'zlarida o'tlar yonmoqda edi qichqirdi jinim hozir tasir shundoq qilib sizning o'z kishingiz bo'lgan o'taboy tuz haqqingizni unutdi bir hamyon oltin deb dushmanlaringiz tarafiga o'tdi sizning xayrixoh qullaringizdan bo'lgan biri o'z shahrini tashlab qo'qon qochmoqqa va ulug' dargohingizga sig'inmoqqa majbur bo'ldi men xolis qulingiz o'zimning sadoqatim evaziga bunday mukofot olganim uchun qayg'urmayman va lekin o'tabboy va otabek kabi xoinlarni kundan kunga kuch olib davlati shahriyoriga dahshatlik bir falokat tug'dirishlaridan qayg'uraman bu maktub sodiq bir qulning xolis sadoqatidan bir namunadir men shuning ila shoyat o'z bo'ynimdagi vazifani ado etgan bo'lurman shoyat davlat dushmanlarini o'z oyoqlaridan yitib ketishlariga sabab bo'lgan bo'lurman o'zimning bu xizmatim evaziga bir mukofot olish muddaosida bo'lmaganimdan va nimaiki janoblar yo'lida mashaqqat chekkan bo'lsam o'zimning bir vijdoniy vazifam deb bilib bu maktubda o'z otimni yozishga ham tilamadim yosh xonimizga tinch va shafqatlik davr davlat xoinlariga o'lim tilab bir g'arib bechora musulmon qul nihoyatda tutoqqan edi hozirgi borliq alamini tamakkudan oladirg'andek hudaychi keltirgan chilimga yopishdi da shig' ettirib sarxonani sindirish darajasiga yetkazib tortdi og'izdan pag'a pag'a tutun chiqar ekan xatning mazmunini xudoyorg'a so'zladi toshkan ustiga yuborgan sipohlari bilan nor muhammad qushbegini nihoyat toshkentni ololmay qaytish xabarini eshitib so'ng darajada ma'yusiyat ichida o'ltirgan musulmon qul uchun bu maktub yara ustiga tuz sepish qabilidan tag'in ham alamli bo'lib tushgan edi xudaychi labbay taqsir mirzani chaqir hop bo'ladi eshitdingizmi o'g'lim aziz bilan yusufbek bizga nimalar qilmoqchi bo'ladilar o'zimizning sodiq kishimiz deb o'ylagan o'tabboy ham dushmanlarimiz bilan birgalashib boshlagan Xayr. Qo'llaridan kelganini qilib ko'rsinlarchi. Biz ham undan keyin o'shandov ko'rnamaklar bilan Qiladirxon muomalamizni bilarmiz. O'z saltanatiga rahna solishdan iborat bo'lgan bu xabarlardan Xudoyorxonning mutaassir bo'lganligi belgusiz. Ul bu gapni eshitmasdan ilgari qanday bo'lsa, hozirda ham shu holda o'zgarishsiz edi musulmon qulning yonib turgan o'tdek tutoqib so'zlagan gapini sukut bilan kechirmaslik uchungina bo'lsa kerak quruq va shirasiz qilib hammadan ham o'ta boyni aytingiz ablah bir odam ekan meni siylamaganda ham sizni rioya qilsa kerak edi yaxshilik qilgan kishingdan hech bir yaxshilik qaytmas ekan jumladan bittasi ko'z o'ngimizda asizbek men uni yoshligidan boshlab o'z qo'limda o'stirdim toshkent hokimligidan salimsoqbekni olib uni o'rniga hokim tayinladik biroq shunchalik yaxshiliklarimizga qarshi natijada bizga yog'iy bo'ldi bo'lsin u toshkentning o'zigagina qanoatlanmay marg'ilon bilan ham ish qilmoqchi bo'lsa bunisini ham biz ko'raylik chilim mirzaboshi kirib xonga qulluq qildi va musulmon quliga qarab qo'l bog'ladi hozir marg'ilon hokimi o'tabboy qushbegiga bir xat yozib chopar bilan yubor xatni olgan zamon yusufbek hojining o'g'li otabek deganni olib huzurimizga kelsin mirzaboshi qulluq qilib orqasi bilan yurib chiqdi arkoni davlat yig'ilib xudoyor taxtiga mingan musulmonqul xon bo'lmasa ham xonliqdan da yuqori bir kuchga molik bo'lgan siyosat kursisiga o'ltirgan edi boshlab otaliq kirib xonga salom berdi va uning haqiga uzun duo qilib chiqdi otaliqdan so'ng o'zga ayon birma bir kirib duo qilib chiqa boshladilar duoxonlarning eng so'ng'ida xudaychi ko'rindi salom va duodan keyin yuzini musulmon qulga o'girdi marg'ilon hokimi o'ta boy qushbegi huzuri oliylariga kirishga izn so'raydir yolg'iz o'zimi yoki yonida kishilari ham bormi o'nchoqliq yaroqliq yigitlari ham bor tag'inchi yaroqsiz yana bir yigit ham ko'rindi o'taboyni o'zini huzurimizga kirgiz o'taboyning yigitlari o'rdaning tashqarisidami ichkarisidami taqsir ichkarisida yaxshi qushbegi bizning yonga kirgandan so'ng o'rda yigitlari ularga hozir bo'lsinlar o'g'rilarning ikkisi qopqonga tushdi xon tole emas qushbegi kirdi xonga ikki bukilib ta'zim qilg'ach kelib uning qo'lini o'pdi o'tabboyning muloqoti uchun musulmonqul ham go'yo hech narsa ko'rmagandek o'rnidan turib uning bilan quchoqlashib ko'rishdi o'tapoy qulning ko'rsatishi bilan xonning chap tomondagi kursiga o'ltirdi ul musulmon qulning samimiy muloqotidan qo'rquvliq yuragini bir qator to'xtatib olgan edi kursidan yana turib xonga qulluq qilib bos o'ltirdi musulmon qul xushbegini yer tegidan kuzatar ekan so'radi yurtlaringiz tinchliqmi o'zingiz ham sog'misiz alhamdulillah yosh shohimizning davlatlari va husni tavajjuhlari soyasida yurtimiz tinchlik fuqaromiz janobi oliyning doi jonlari bilan mashg'ullar xudoyor ozg'ina ishorat bilan unga tashakkur bildirdi bunga qarshi qushbegi kursidan qo'zg'alib qulluq qildi musulmon qul murtini silab nimaningdir mulohazasida edi uning bu holi biror daqiqaga cho'zilganlikdan xudoyor bilan qushbegi uning og'ziga tikilgan edilar sizning xabaringiz bo'ldimi yo'qmi biz toshkent ustiga yuborgan nor muhammad qushbegidan juda yaramas bir xabar oldik muhammad qushbegi uch ming sipoh bilan yetmish kun toshkentni qamab yotib nihoyat bir ish chiqara olmay odamlari bilan qaytmoqqa majbur bo'lib tur azizbek bilan yusufbek hojilarning astahidil qarshiliklari bizning kishilarni quruq qaytishga majbur qilibdir mana shuning uchun bundan keyin bizning boshqa bir yo'l bilan ish ko'rmagimiz taqozo qiladir kecha biz kimdandir yusufbek hojining o'g'li bo'lgan otabek deganni sizning marg'ilonda deb eshitdik bundan so'nggi toshkent to'g'risida ko'ra turgan tadbirlarimiz uchun uning keragi bo'lur deb o'ylab siz bilan birga uni huzurimizga chaqirgan edik otabek ustida ancha mojarolar bo'lib o'tdi buni hikoyasi uzun alhol mingboshini raylarini eshitaylik davom qilingizchi otabek o'zingiz bilan birgami ha yuqorida aytganimdek minbat tadbir yo'li bilan azizbekni yo'qotishdan boshqa choramiz yo'qdir bizning bu keyingi rejamiz yo'lida ish beradigan kishi bo'lsa ul ham menga qolsa shu otabek bo'lur chunki boshqalarga qaraganda uning toshkent borishi va azizbekning yaqin odamining o'g'li bo'lgani uchun uning bilan aloqada bo'lishi zahar berish va yo boshqa bir yo'l bilan uni oradan ko'tara olishi unga eng qulay bir ishdir og'riqning tuzalasi kelsa emchi o'z oyog'i bilan kelur deganlaridek otabekni marg'ilonda bo'lish xabarini eshitib xon bilan men juda quvonishdik mana sizni chaqirishdan bo'lgan maqsadimiz shudir yana sizning bu haqdagi ra'yingiz nima bo'lsa eshitamiz musulmon qo'lning bu so'zlariga o'tabboy qushbegi tamom ishong'an ammo xudoyor ersa uning ilgarigi maqsadini yaxshi bilganlikdan bu so'nggi gaplar bilan nihoyatda taraddudga tushgan edi to'g'risi ham musulmon qulning bu keyingi gapi kishini mutaraddid qilmay qo'ymas edi bu fikringiz menimcha ham ma'qul ammo bunda bir gap bor ul ham otabek bu vazifani o'z bo'yniga oladimi yo'qmi masalasidir chunki otabekni azizbek tarafdori bo'lganligiga shu o'rtada o'zim tekshirgan bir ish meni shubhaga tushiradir shundoqki mundan yigirma besh kunlar ilgari qo'rboshimning xabar berishi bilan azizbek tarafidan marg'ilonda to'palon chiqarg'ali kelgandir deb o'ylab yonidagi bir necha kishilari bilan zindonga soldirdim uning yusufbek hojining o'g'li bo'lishi ham o'sha mulohazamning to'g'rilig'iga meni ishontirar edi yana qo'rboshiga otabek ustidan shikoyat qiluvchining shahodati bilan bu shubhamga ishonib mundan besh kun ilgari otabek bilan uni qayin otasi mirzakarim degan marg'ilonliqni o'lim jazosiga hukm qildim gunohkorlarni dor ostiga olib ketganlariga bir muncha fursat o'tgan edi mahkamaga bir xotin hozir bo'lib qo'limga bir maktub berdi o'qib qarasam azizbek toshkentda qo'qonga qarshi isyon chiqarmoqchi bo'lib yurgan fursatda yusufbek hoji tomonidan o'g'li otabekka yozilgan bir maktub bo'lib manim qo'l oyog'imni bo'shashtirdi chunki bu maktub yusufbek hojini azizbekka tamoman qarshi bir kishi bo'lganligini anglatar edi gunohkorlarni dor ostidan qaytarishga majbur bo'ldim men faqat shu maktub dalolatiga bovar qilib gunohkorlarni bo'shatib bermay qo'limdan kelgancha yana tekshirib tergadim otabekni so'zlari kishini tamom ishontirarli darajada maktubga muvofiq edi shundoq bo'lsa ham faqat mirzakarimni ozod qilib keyingi tergashlar tamom bo'lgunchalik otabekni kafilga berdim o'zini biror adovati uchun bunday gaplarni qo'zg'atib yurgan bo'lmasin deb haligi menga shahodat berganini ushlab otabek va boshqalar bilan yuzlashtirmoqchi bo'lganimda nima sababdandir u qochdi shu kungacha uni topib bo'lmadi Muning qochishi garchi bu shahodatni biror adovat yuzasidan bo'lgan saoyat ekanini anglatar edi ersa ham men yana hanuz otabekni kafolatda saqlar edimki janobi oliydan bu xabar yetdi darhol otabekni yigitlardan o'ratib saodatxonai shahanshohiga jo'nadim otabekni marg'ilon mojarosi shundan iborat bo'lib menimcha otabek ustidan hali shunday tergovlar borayotgan bir vaqtda unga bundoq javobgarlik vazifani topshirish qalay bo'larkin deyman musulmon quldek makkor tulkining o'ylaganlarini qushbegining to'g'ri so'zlari os us qilib uning o'tabboy to'g'risidagi so'y zanlari muncha ozayib tushdi ammo musulmon qulning ikki kishi ustiga yo'nalgan qahri g'azabi o'zining borliq dahshati bilan faqat otabek ustiga tikildi va toshkan qo'rg'onlari ostida qurbon bo'lgan sipohlarining qonini azizbekning o'ng qo'li bo'lganning o'g'lidan olmoqchi bo'ldi yusufbek hojining qurg'an hiylalariga tushunmag'uvchi ehtimol marg'ilondan topilmagandir u tulki o'z o'g'lini marg'ilonda to'polon chiqarish uchun deb yuborishidayoq har bir ehtimolga qarshi bu maktubni yozib bergan bunga marg'ilon kalvaklari tushunmasalar ham biz tushuna olamiz xudoychi qo'lingiz haligi qushbegi bilan birga kelgan yigitni huzurimizga hozirla musulmonqul shunday deb mag'rur bir tusda xudoyorga qarab qo'ydi qushbegi uning bu istehzosini yutishga majbur edi chunki ozgina tildan toysa o'zining ham otabek qatoriga kiritilishini yaxshi onglar edi sukut qildi musulmon qulning abdi ortiq dahshatli bir holga kirgan taxt ustiga qo'ndirilgan jonliq xudoyor haykal ham sukutda o'zining nima bo'lishiga tushunmagan o'tabboy ham borliq yo'qdiq holatda otabek xudoycha orqasidan kirib xonga ta'zim qildi va qo'l bog'lab to'xtadi otabek musulmonqul otini uning yirtqichlig'ini yaxshi bilsa ham ammo shaxsan o'zini ko'rmagan shuning uchun xonning yonidagi xoqonga iltifot etmadi uning bu iltifotsizligi musulmon qulg'a asarsiz qolmabda achchig'i ustiga achchiq kek ustiga kek qo'shildi va shular ichida yasalib chiqqan bir istehzo iljaydi menga qarang begiyit siz kim bo'lasiz men otabek dunyoda otabekdan ko'pi bormi siz qanday otabek otabek yusufbek hoji o'g'li ha shundoq deng toshkentlik yusufbek hoji kim azizbegimizning gumashtasi bo'lgan zoti sharifning o'g'illari otabek bu cho'ltoq supurgini tanidi va uning istehzolarini payqadi ul bundan so'nggi ko'rguligini tamom ma'nosini anglab ma'nosiz bu savollarga javob berib o'ltirishdan sukutni xayrlik topdi go'yo o'zining bu sukuti bilan musulmon qulga ma'nolik bir javobni ifoda qilar edi chindan ham musulmon qul bu sukutdan tahqirlandi va tutuni ko'kka ko'tarildi nega javob bermaysan siz meni qanday tanigan bo'lsangiz bo'lingiz men o'shandoq kishining o'g'li men bilan otam siz bilan qushbegiga bir necha turlik bo'lib tanilsaqda o'z vijdonimiz oldida bir turlikginadurmiz shuning uchun siz tilagan tarafingizga hukm qilingizda buyrug'ingizni beraveringiz dov yuraging bor ekan yigit hayfki gunohing bo'yningda jallod eshik yonida kutib turgan oybol taliqlar harakatlandilar jallodlarning oldiga kirgan xudaychi xonga arz qildi toshkentdan bir chopar bor huzuringizga kirish uchun izn so'raydir kirsin choparning toshkentdan bo'lishi bu hukmda biroz shoshmaslikni istar chopar vositasi bilan ham bu hukm ehtimol haqliq bir hukm bo'lib chiqar va musulmon qul ham lo aqal o'z umrida bir martaba bo'lsa-da o'rinlik qon to'kkan bo'lar edi otabek garangsigan sumon devorga suyangan bundagi allaqanday ma'nolarni anglatgan taxt toj xon bek kabi lash lushlar uning ko'z o'ngida qora pullik qadru qiymatsiz to'g'risi ul ajib bir tabiatga kirgan uning vujudi quruq va hissiz yo'q ul sezsa da bilsa da go'yo oyoq qo'li bog'lanib bo'g'izlanishga hozirlangan bir qo'y kabi qayrilayotgan pichoqqa butunlay parvosiz qo'rquvsiz tomosha qilar edi bu turmush bu hokimiyat cheki ko'rinmagan bu qorong'uliq uning uchun sira qiziqarli emaslar uli yo'q edi tinch edi ul keldi tinchimadi ul yana yo'q bo'lsa ehtimol yana tinchir edi mana shuning uchun ham ul bezraygan edi faqat faqat shu turmushdagi birovgina uning ko'nglidan tezroq yuvilmas va yuvilishi ham qiyindek nihoyat bundan ham qutulgandek bo'ldi ammo ammo so'ng nafasida uning bilan vidolashsa bo'g'ozig'a xanjar botar ekan uning yuziga qarabgina ko'zi nursizlansa uning hamma orzusi shul edi hozir xudaychi choparni boshlab kirdi chopar nomani tiz bukib xudoyorga topshirg'ach orqasiga qaytib ko'zini devordagi bezrayganga tashlamasunmi ul o'zining xon huzurida bo'lganini ham unutdi da o'zini otabek ustiga tashladi toshkan choparining bu kutilmagan harakati xonni musulmon qulni xushbegi ham xudaychini va oldingi zolda o'ltirgan ayonni bir hayratda qoldirgan edi otabekning tasallo berishi bilan hasanali undan qo'l tortdi ersa da biroq unda yig'i hali arimagan edi adab sen kimning chopari nur muhammad qushbegining qayerdan toshkandan taqsir musulmonqul taajjub ichida o'ziga xudoyor tomonidan uzatilgan nomani oldi ochib kishi eshitarlik qilib o'qidi yosh xonimizga va padari aruz shahanshohi musulmonqul bahodir huzurlariga yosh shohimizning baxt va tolelari ruhsiz tanlarimizga qayta boshdan ruh ma'yus ko'ngillarimizga qaytib chiqmaslik umid bag'ishladi faqir qullari bundan to'rt kun ilgari toshkentdan sipohlar bilan umidsiz qaytishga majbur bo'lib ul to'g'rida huzurlariga xabar ham yuborgan edim shu holda biz sipohlar bilan kirovchi yaqiniga yetgan ham edik orqamizdan bir chopar toshkentda azizbekka qarshi isyon boshlanganini bizni ko'mak uchun yusufbek hojining toshkentga chaqirganligini so'zlab uning ismidan bir maktub berdi men darhol sipohlarni toshkent qaytishga buyurdimda xabar olgani ikkinchi kuni toshkentga yetdim biz toshkentga kirganda yusufbek hoji boshliq olomon azizbekni o'rda ichiga qamab yotar ekanlar olomon ayniqsa yusufbek hoji bizni juda yaxshi qarshiladilar biz borgandan keyin o'rdaga bosib kirdikda azizbekni ushlab oldik boshida men yusufbek hojini balki toshkent bekligi uchun ta'malanur deb o'ylagan edim ammo uning butun o'rda va xazina ashyo va yaroqlarini manim qo'limga topshirishi bu fikrimni bo'shga chiqardi yusufbek hoji nihoyatda ta'masiz xalq manfaatini kuzatguvchi bir odam ekan bilon alayhi uning to'g'risidagi bizning suyi zanlarimiz xato bo'lib chiqadir uning azizbekka qarshi xalqni oyoqlantirishi ham bizning toshkentdan jo'nashimizning ikkinchi kuni azizbekning nechog'liq siqilgan xalq ustiga o'ttiz ikki tangadan chochqan solig'i bo'libdir toshkent xalqi azizbekning hiylasiga aldanib bizga yog'ilik qilgani uchun pushaymon va uning zulmidan qutulgani vajdan xursanddir men yusufbek hojining bunchalik katta xizmati evaziga xon hazratidan ulug' bir martaba olib berishga va'da bergan edim u bunga qarshi uzr aytib toshkentga insoflik bir bek belgilansa ma'lum uchun kifoya dedi uning xon janobidan kutgan bir marhamati bor ekan kim shu yaqinda savdo bilan marg'ilonda yurgan yolg'iz o'g'lini noma'lum bir sabab ila boy qushbegining qamag'onligini tur uning bu xizmatini biror mukofotga arzigulik ko'rsalar o'shal qamoqda bo'lgan o'g'lini ozod etmak uchun xon hazratlarining qiladirgan inoyatlari har bir narsadan ham unga azizroq bir mukofot bo'lur faqir qulingizcha ham yusufbek hojining davlatimiz ustiga qo'ygan bu minnati kichkina gap emasdir binoan alayhi uning o'g'li garchi o'lim jazosiga sazovor bo'lsa ham marhamati shohonaning jo'shqa keltirilishi biz navkarlariga ham muvofiq ko'riladir vaqtincha toshkan begligiga qo'sh dotqoni belgilab yonig'a bir muncha sipohlar berdim o'zim azizbekni olib tezda xizmatlariga yursam kerak normuhammad qushbegi muhr musulmonqul maktubni tugatdi da uyatsiz ravishda otabekka qarab iljaydi va xudaychiga buyurdi <laughs> ikkita zarrin to'n keltir otabekning mo'jiza qabilidan so'ng daqiqalarda ikkinchi qayta qutulishini ko'rgan o'tabboy qushbegi beixtiyor yoqasini ushladi xudoyorxon ham yirtqich qaynotasining changaldan qutulganini tabrik qilgandek otabekka kulib boqdi musulmonqul oq sog'lanib o'z qo'li bilan otabekka zarrin to'n kiygiza boshladi otangizni katta xizmati soyasida o'limdan qutulganingizdek zarrin to'nliq ham bo'ldingiz otabek tag'in bir necha kun turib qaytmoq uchun otabek marg'ilonga hasanali ota yusufbek hojini tinchitish uchun toshkentga jo'natilar azizbek toshkentdan jo'natildi uning yeriga qo'qondan normuhammad qushbegi belgilanib keldi azizbekni qo'lga tushirib berish bilan qipchoqlar nazdida ham yusufbek hojining qadru qiymati yuqorilagan edi ammo o'zining mansab suymasligi vajhidan yana eskicha yusufbek hoji bo'lib qolaverdi shuning bilan birga azizbek yonida qanday mavqe tutgan bo'lsa normuhammad qushbegi oldida undan ham yuqoriroq va ma'noliroq e'tibor qozondi uning har bir ra'yiga normuhammad qushbegi qonunan majbur bo'lmasa da ammo ma'nan bir majburiyat his etar edi o'rinsizga kishi o'ldirishlar vaqtsiz ham o'rinsiz soliq solishlar behuda o'rda isrofotlari bo'lmog'ir taqiqlar va ortiqcha diniy takallufotlar bir muncha epga olindilar uch yillab azizbek istibdodida ezilgan toshkan xalqi erkin nafas oldi savdo sotiq ekin tikin va kasbikor ko'tarilib boshladi odamlar jonlanganday bo'lib bu holni zamon zamon dorul amon normatto'ram bo'lsin eson deb boshlagan ularning ashulalari ham ifoda qiladi o'zbek oyim 55 yoshlar chamaliq chala dumbil tabiatlik bir xotin bo'lsa ham ammo eriga o'tkirligi bilan mashhur edi uning o'tkirligi yolg'iz erigagina emas toshkan xotinlarga ham xom edi o'zga xotinlar uning soyasiga salom berib to'ylarida azalarida qisqasi tiq etgan yig'inlardagi uylarining to'rini o'zbek oyimga atagan edilar bir bugina emas qiz chiqara turgan o'g'il uylantira turgan sunnat to'y qiladirgan xotinlar o'z to'ylarini o'zbek oyim kengashdan tashqari jo'nata olmasdilar o'zbek oyim aralashgan to'yliq xotinlarning ko'ngillaridagi orzu havaslari ham erlari tomonidan kamchiliksiz bajarilar chunki o'zbek oyim shundoq buyurdilar degan so'z erilari uchun ham farz kabi eshitilib o'zbek oyimning aytganicha hozirlik ko'ra boshlanar edi bu tomondan qaraganda o'zbek oyimning o'tkirligi erlar tomonidan ham tasdiq etilganligini iqror qilishga to'g'ri keladir o'zbek oyim uncha muncha to'yu azalarga kavshim ko'chada qolgan emas deb bormas edi shuning uchun xotinlar o'z to'ylarini o'zbek oyim ishtiroki bilan o'tkazib olsalar o'zlarini shaharning eng baxtli xotinlaridan sanab maning to'yimni bek oyim o'z qo'llari bilan o'tkazdilar degan jumlani majlislarda iftixor o'rinda so'zlab yurar edilar o'zbek oyimning obro'si yolg'iz shular bilangina cheklanib qolmas uni o'rda xonimlari ham ehtirom qilib o'zlarining onaxonlari deb bilar edilar shunga ko'ra qaysi bir vaqtlarda o'rda yasovullari yusufbek hojini eshigiga arava ko'ndalang qilib o'rdabiga oyim buyurdilar deb o'zbek oyimning yasanib chiqishini kutar edilar bu tomon bilan qaysi bir majlislarda o'zbek oyim xotinlarning eslarini ham chiqarib yuborardi kecha o'rdabek oyimdan menga arava kelgan ekan fe'lim aynab turganida bormay aravani bo'sh qaytardim bo xudo o'rda bekachi bo'lsa o'ziga dedim derdi ikkinchi vaqtda o'tgan kun o'rdaga borgan edim xonimlar yotib qolasiz deb qo'ymadilar noiloj bir kecha yotib qoldim deb so'z orasida qistirib ketar edi bu so'zlarni eshitguvchi xotinlar o'zlarining qandoq bir xotinning suhbatiga noil bo'lganliklarini o'ylab o'zbek oyimning ehtiromini tag'in ham kuchaytirar edilar u o'z uyida o'ltirganda ham ustidagi atlas ko'ylak bilan adras mursakni oq shohi dakana bilan qahrabo tasbehni qo'ymay qish kunlari tanchada par yostiqqa suyalib yoz kunlari ayvonni to'riga yoslanib hasanalining xotini bo'lgan oybadoqqa cho'ri qiz hanifaga xamirni achitmaslikni palovni qirmoch oldirmaslikni tanbehlabgina o'ltirar edi otabekning marg'ilondan uylanib qo'yishi otasi uchun uncha rizosizlikka mujib bo'lmasa ham ammo uning o'g'il to'yishdan boshlab toshkan qizlarni ost ust qilib u buning qizi yaxshi bo'lsa ham uy joylari yaramas ekan buning uy joylari tuzuk bo'lsa ham qizi ko'rksiz ekan buning qizida uy joylarida tuzuk biroq zoti past ekan deb qiz quda uy joy nasl va nasab tekshirib yurg'uvchi o'zbek oyimning otabekni uylantirib buning orqasidan ko'ra turgan orzu havas to'y tomoshalarni shartta kesib qo'ygan bu uylanishga nima deyishi va qanday qarashi albatta ma'lum edi bitta bitta o'g'li marg'ilon degan joyda allakimlarning qo'lida asli noma'lum kishilarni qiziga uylansin da bu kun erta o'g'limning orzu havasini ko'raman deb entikib o'ltirgan va o'g'il boqib katta qilgan ona o'zbek oyim ikki qo'lini burniga tiqib qarab qolaversin bu xabarni hasanaldan eshitgan kunlari ul bu ishga chidab turolmadi endi menga bundoq o'g'il kerak emas oq sutimni oqqa ko'k sutimni ko'kka sog'dim endi toshkentga kelmasin uni o'zboshimcha beti yo'q o'zbek oyim baqirib chaqirib yig'lab siqtab dardu hasratni boshiga kiyib oldi oradan o'n besh kun o'tar o'tmas marg'ilondan otabek keldi uch oylab ko'rmagan o'g'lini quchog'iga olib ko'rishmak o'rniga undan yuzini o'girib san kimsan keldingmi deb so'ramadi va salomiga alik ham olmadi go'yo uxlamoqchi bo'lgan tovuqdek hurpayib oldi otabek onasining araziga allaqachon tushungan ham shu holni marg'ilondayoq kutgan edi bir ikki qayta uzr aytib ko'rgandan so'ng o'zbek oyimning epaqaga kelishiga ishonmay qoldi va shuning uchun u ham go'yo bilmagan tushunmagan kishidek berdi turgan gap otabekning marg'ilonga uzoq bormay turishi mumkin emas edi o'rtadan ikki hafta o'tar o'tmas otasiga allaqanday bahona ko'rsatib yo'l hozirligini ko'ra boshlaydir va onasiga bildirmayoq marg'ilon jo'naydir o'zbek oyim o'g'lining o'lganini ustiga tepish qabilida bo'lgan bu harakatidan tutuni ko'kka chiqib borliq qahru g'azabini eri ustiga tugadir siz qarib esingizni yeb qolibsiz o'g'lingizni marg'ilonliqqa topshirib qo'yib yana el ichida boshingizni ko'tarib yurmoqchi bo'lasizmi yusufbek hojining qiziq bir tabiati bor xotini bilangina emas umuman uy ichisi bilan har qanday masala ustida bo'lsa bo'lsin uzoq so'zlashib o'ltirmaydi otabekmi onasimi hasanalimi ishqilib uy ichidan birortasining so'zlari va yo kengashlari bo'lsa kelib hojini yuziga qaramasdan so'zlay beradilar maqsad aytib bitgandan so'ng sekingina ko'tarilib uning yuziga qaraydilar hoji bir necha vaqt so'zlag'uvchini o'z og'ziga tikiltirib o'ltirgandan so'ng agar ma'qul tushsa xo'p deydi gapga tushunmagan bo'lsa xo'sh deydi noma'qul bo'lsa durust emas deydir juda ham o'ziga noma'qul gap bo'lsa bir iljayib qo'yish bilan kifoyalanib mundan boshqa so'z aytmaydir va aytsa ham uch to'rt kalimadan nariga oshmaydir uy ichi uning bu fe'liga juda yaxshi tushunganliklaridan ko'pincha bir og'iz javob olish bilan kifoyalanadirlar ammo otabek bilan biror to'g'rida so'zlashmoqchi bo'lsa uni aksar mehmonxonaga chaqirib yoki chaqirtirib oladir o'zbek oyim yuqoridagi o'zining itob va xitobiga eridan bir iljayib qo'yish javobini olib dami ichiga tushadir va chor nochor o'ttiz kunlab bir zamonni o'zicha marg'ilonliqni qarg'ash bilan kechiradir otabek toshkentga qaytib kelib endi araz bitgandir degan o'yda onasiga salom beradi araz bitish qayerda o'zbek oyimning o'g'liga qarshi kinasi tag'in bir necha qat ortgan ammo bu gal salom berguvchiga bir qaraydirda o'g'lim menga salom berib nima qilasan marg'ilonlik onangni duosini ol otabek onasining bu kinoyasini kulgulik bilan kechirib yana eskicha arazda qola beradilar otabek yana 15 kunni o'tkazib tag'in bir nozik sababni o'rtaga tashlab onasining ruxsatsiz marg'ilonga jo'nab soladir tag'in o'zbek oyimning rangi o'chgan qoni qochgan tovoqni kosaga cho'michni piyolaga urib dodi faryod siz otamisiz nimasiz axir o'g'lingizni tiyib olish sira esingizga keladimi o'g'lingizni bu ishi bejiz emas marg'ilonlik sihr qildimi jodu qildimi haytovur siz bu yo'sinda yuraversangiz erta indin o'g'ildan ajralasiz bu kalvak o'g'lingiz marg'ilonliqning eshigida qul bo'lib yotib oladir qo'ya ber xotin o'zi sog' bo'lsa bir kun esini topar bir yarim oylar vaqtni marg'ilonda o'tkazib tag'in otabek toshkentga keladi tag'in ona bola oralarida kina kudurat tag'in araz o'n besh kun o'tmasdan yana andijon safari yana o'zbek oyimning fig'oni falakka marg'ilonliqning sehrchi joduchisiga o'lim tilash meni o'g'limdan ajratsa o'zi ham suyganidan ajrasin qarg'ish nihoyat oradan bir yil chamasi vaqt o'tib marg'ilonga qatnash yetti sakkizga yetgach o'zbek oyimning g'idig'idisi bilan bo'lsa kerak yusufbek hojida ham bir o'zgarish ko'rila boshlaydi xotinining o'g'il o'stirishni o'g'il tiyishni bilmaysiz deb shiltalashiga nima qil deysan endi deb so'raydir biz otabekni toshkentdan uylantirib boshini bog'lamasak kun sayin uning marg'ilon yugurishidan qutula olmasmiz toshkentdan uylansa suv quyg'andek tinar qolar marg'ilon balosini esdan ham chiqarar o'g'ling qaytsinchi bo'lmasa siz shu kungacha barcha ixtiyorni o'g'lingizga topshirib bolani bola qilmadingiz bir xudbin qildingiz o'g'il o'stirish bu turda bo'lmas u tilasin tilamasin shartta shartta tilaganingizcha qilingizda qarab turaveringiz siz o'zingizning shu o'g'ling bilar degan gapingiz bilan qancha yaxshi joylardan qolib nihoyat marg'ilonlik balosig'a yo'liqdingiz endiki ixtiyormanda o'lib kelguncha bir yaxshi joyga unashayinda kelgandan so'ng to'yni ham jo'natib yuboraylik tura turchi hojining bunchalik bo'sh kelishi o'zbek oyimg'a qanot quyruq bergandek bo'ldi va mundan so'ng tinib tinchib turolmadi shu gapning ikkinchi kuni hasanalini qo'yarda qo'ymay arava qo'shtirib shaharning to'rt tomoniga qiz ko'rish uchun yurib ketdi marg'ilonlik kelinning ta'rifini hasanalidan ko'p eshitgan edi otabekning ko'nglini o'sha go'zal marg'ilonlikdan sovutish yo'lida undan ham ko'hlik undan ham suluk qiz topish ko'yiga tushdi shunga ko'ra unga uncha muncha qiz yoqmay shahardagi ko'p eshiklarni sanashga to'g'ri keldi yettinchi martaba ko'chaga chiqishda olimponsod deganning qizi yoqa tushib hojiga arz qilindi hoji boshda xotinining bu gapiga kuldi undan keyin nima qilsang o'zing bil basharti o'g'ling ko'nmasa men zo'rlamayman bir so'zlig'ingizni qo'ying er o'zi aslzoda loqil bir og'iz o'g'lingizga aytib o'tishga va'da bering yaxshi va'da ham berayin ammo sen unashmay tur unashmayman lekin o'g'lingizga unashdiq deb eshittirarmiz tuzukmi ma'qul shu o'ltirishdan so'ng o'zbek oyim juda ham jonlanib ketdi va ertasiga olim olimponsodnikiga qarab yana arava qo'shtirdi bu ikkinchi sovchiliqda go'yo qudachalardek qarshi olindi olim ponsodboshilar yusufbek hojiga quda bo'lar ekanmiz deb juda ham tipirlashib qolgan va izzat ikromni haddan oshirgan edilar yegan og'iz uyalar qabilidan o'zbek oyim ham muomalani qudalarcha qildi bir oylab kechikkandan so'ng otabek qaytib keldi va bu kelishining vijdon azobi va tilamagan bir taklifni eshitish uchungina emas balki qabul qilish uchun bo'lganligini payqadi ul bu gapni onasining ilgarigi achimsiq so'zlarini va arazlarini tugalganidan va o'rniga sukuk so'zlar silliq muomalalar bitib sog' omon keldingmi bolamlaridanoq sezgan edi bunday bo'lmag'ir taklifni eshitmaslik uchun o'zini chetga olib otasi ayniqsa onasiga yo'liqishdan qochib yurishga majbur bo'ldi ikki oradagi bu qochish quvish ishi uzoqqa cho'zilmay bir kun mehmonxonada ota o'g'il so'zlashib o'ltirganning ustiga o'zbek oyim kelib kirdi va o'ltirmasdanoq hojiga imlab qo'ydi bu imqo'qni otabek payqamagan bo'lsa ham lekin anu gapni aniq shu majlisda ochilishga ko'zi yetib chiqib ketishning ilojini qilolmadi o'zbek oyim kelib kirgandan so'ng yusufbek hoji bir necha vaqt o'ylab qoldi o'zbek oyim depsinib depsinib eriga qarab olar edi anchagina so'zsiz o'ltirgandan so'ng o'g'lim hali sen eshitdingmi yo'qmi haytovur biz sening ustingdan bir ish qilib qo'ydik aqlli kishilarning o'g'illari ustidan qilgan ishlari albatta noma'qul bo'lmas siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining beshinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi نعمت دوست خوجایف محرر تایر یونس بدی رهبر شاعر یوسف